50 languages. 81 b u i t a 1อดีตการหนึ่ง passat u เขียน escriure เขาได้เขียนจดหมายหนึ่งฉบับ ell va escriure una carta และเธอได้เขียนการ์ดหนึ่งใบ I ella va escriure una postal. อ่าน Llegir. เขาได้อ่านนิตยสารหนึ่งฉบับ Ell llegia una revista. และเธอได้อ่านหนังสือหนึ่งเล่ม I ella llegia un llibre. หยิบ p e n d r e agafar. เขาได้หยิบบุหรี่หนึ่งมวน Ell va prendre un cigarret. เธอได้หยิบช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น Ell va agafar un tros de xocolata. เขาไม่ซื่อสัตย์แต่เธอซื่อสัตย์ Ell era infidel, però ella era fidel. เขาขี้เกียจ แต่เธอขยัน é l era m a n d r o s p e r o ella era t r a b a j a d o r a เขาจนแต่เธอรวย é l era pobre, p e r o ella era rica. เขาไม่มีเงิน มีแต่หนี้ é l no t e n í a diners, s i n o d e u d a s เขาไม่มีโชค มีแต่โชคร้าย é l no t e n í a sort, s i n o mala sort. เขาไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่ล้มเหลว é l no t e n í a e x i t s i n o f r a c a s o s เขาไม่เคยพอใจ มีแต่ไม่พอใจ é l no era f e l i z s i n o i n f e l i z เขาไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ Ell no tenia sort, sinó mala sort. เขาไม่เป็นมิตรกับใคร มีแต่ไม่เป็นมิตร Ell no era simpàtic, sinó antipàtic.